islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti bu islom tarixi biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar siyrati jihodi ham vafoti بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن زبير رضي الله عنه نقصص وصحابة تاريخنا دوام الترامس كلغان مس صفين جنجي ألددن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بلن علي رضي الله عنه ترافدن كلغان إلشلر اجرش كانده va natija jang qilishlik qarori bilan to'xtalgan edi. Bu Siffin voqiasi hijratni 36-sanasida Zulhijja oyida bo'lgan, boshlangan edi. Ali roziyallohu anhu avvaliga kichkina katibacha, ya'ni atriyatcha Muaviya ibn Abi Sufyan qo'shini taraf yuboradi. Muaviya ham kichkina atriyatcha yuboradi, to'qnashadi. har ikki taraf biror bir natijaga ega bo'lmasdan qaytadi. Yana jo'natadi, yana shunday. Zulhijja oyi to'liq bir oy shunday voqealar bilan davom etadi. Har ikki taraf biror bir natijaga erishmagan holatda. Muarrixlar zikr qilishicha, Suffin voqeasida 90 dan ortiq kichkina-kichkina to'qnashuvlar bo'lgan, lekin birortasida har ikki taraf ham mag'lubiyatga uchramagan. Lekin Muawiyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ni tashvishga solgan narsa Ali radhiyallohu anhu ni qo'shini ichidagi bu Ammar ibn Yosirni borish bo'lishligi edi. Ammar ibn Yosir radhiyallohu anhu bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam avval jannatga kirishligini bashorat bergan oila edi. Ammar ibn Yosirga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam taqtuluka fi al-baghiya. Sizni nohaq bo'lgan toifa qatl qiladi degan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'zlari edi. Shu narsagina Muaviyat ibn Abi Sufyonni qo'shinini tashvishga solardi. Shomni peshvolaridan bo'lgan bir Zulqila degan kishi Muaviyat ibn Abi Sufyonning oldiga keldida, meni Ammor ibn Yosirni ali roziyallohu anhuni qo'shinini ichida bo'lishligi tashvishga solyapti. ya'ni men ammorni ko'ryapman u raqibimiz tarafida dedi bu zulqila degan odam amr ibn As roziyallohu anhuni oldiga keladi Muaviya ibn abi Sufyan deb aytdik amr ibn As roziyallohu anhuni oldiga keladi dedi. men alini qo'shinini ichida ammorni ko'ryapman vallohi agar ammor o'sha tarafda bo'la turib qatl qilinadigan bo'lsa, men o'zimi askarlarim bilan sizlarni safiylardan chiqamanda Ali radhiyallohu anhu ni safiga o'tib ketaman dedi. Shunda Amr ibn al-As aytdiki, hali qatl qilingan yo'q Ammor. Dedi-da qaror chiqardi Amr ibn al-As. Biror kishi Ammor ibn Yosirga yo'liqmasin. Ya'ni biror kishi Ammor ibn Yosirni qatl qilishga harakat qilmasin. Shunga uchun Ammor ibn Yosir radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bayrog'ini ko'tarib yurardida Ammor ibn Yosirni ro'barosiga biror bir askar to'qnash kelmasdi. Hammasi qochib ketar edi. emas, balki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning aytgan bashoratidan qo'rqib qochar edi. Ammor ibn Yosir qayoqqa borsa, o'sha yerdan Muaviyani askarlari qochib ketar edi. Muharram oyi yaqinlashgach, Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu elchi yuboradi Muaviya ibn Abi Sufyonga. Aytadiki, Muharram kelyapti, Bu oyda jang qilishlik harom qilingan. Bu oyda dam olamizmi? Shoyat bu oyda muzokara qilsak, o'rtada biror bir sulh bo'lsa degan taklif bilan yuborganda Muawiyat ibn Abi Sufyan bunga rozi bo'ladi. Muharram oyi tamomiy ikki taraf dam oladi. Bu oy ichi o'rtadagi bordi keldilar, xuddi bob boyagindek bir-biri bilan suhbat qilishlar. U askarlar bu tarafga kelgan, bu tarafdagilar u tarafga borgan, yana o'sha birodar bo'lib gaplashib, fikr almashib, iymonlashib yurishgan. Bir oy Muharram oyi ichi. Muharram oyi yakunlangach Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu yana elchilar yuboradi. Bu safar Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu va bir necha kishilar va avvalgi safar ishni teskari tarafga buzgan Shaf ibn Rub'i ham bo'lgan. Ali Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu yubordi, shoyat avvalgi buzgan ishini to'g'rilasa deb. Muaviya ibn Abi Sufyonning oldiga borgandan keyin Ali ibn Hatim radhiyallohu anhu gap boshlaydi. Ey Muaviya, Alloh subhanahu va taolodan qo'rq. Ali ibn Abi Talib amakingizni o'g'li sizdan islom jihatdan avvalgilardan hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yaqinlik jihatidan xullas kalam bunaqa gaplarni aytgandan keyin ehtiyot bo'lgin. Jamal ma'rakasi tuya jangi kuni bo'lgan hodisalar bo'lib qolishligidan qo'rqin degan gaplarni gapirganda Muaviyat ibn Abi Sufyan "Ey Adi, sen menga nasihat qilgani keldingmi yoki meni qo'rqitgani keldingmi? Allohga qasam ichib aytamanki, men Ibn Harb bo'laman. Ya'ni jangni o'g'liman. Muaviya ibn Abi Sufyonning katta otasi Harb bo'ladi. Abu Sufyan ibn Harb deyiladi, ya'ni o'sha ibn Harb bo'laman men bu ishing bilan qo'rqita olmaysan. Yana bilib qo'ygin, sen Usmonni qatliga ishtirok etganlardan hisoblanasan deydi. Ya'ni qatliga ishtirok etganlardan Adi ibn Hatim radhiyallohu anhu ishtirok etmasa ham, lekin Usmon radhiyallohu anhu haqida fikr bildirib turar edi. ya'ni Usmonning ba'zi bir ishlari yaxshi emas, shunaqa qilmasligi kerak deb turib, fikr qarshi fikr aytib turardi. Shuning uchun Muaviya buni bo'lar ekan, shu tarafdan keldida, "Ey Adi, sen bilib qo'ygin, o'shalarning qatoridan hisoblanasan. Sen ham fikring Usmon roziyallohu anhu ga qarshi edi" deb ogohlantirdi. Shunda Adi ibn Hatim bilan kelgan elchilar aytdi "Ey Muaviya, qo'y, manfaat bo'lmagan narsani qo'yda, ikkovimizga ham, senga ham, bizga ham manfaat bo'ladigan narsadan gapir dedi. Shunda Muaviyat ibn Abi Sufyan avvalgi shartini yana qo'ydi. Yo, Usmonni qotillarini topshirasizlar, yo qatl qilasizlar, keyin bayat beramiz dedi. Bilib qo'ygin, ey Muaviya, Alini lashkarining ichida Ammor ibn Yosir bor. Shu payt haligi Shibs ibn Rabi'i avval muzokarani salbiy natijaga olib borishlikka sabab bo'lgan shibh yana boshladida agar Ammorga yaqinlashadigan bo'lsang, kallalaring ketadi. Yer sellarga tor bo'ladi deb haligi yana hikmatsizlik bilan gap boshladi. Shunda Muaviyat ibn Abi Sufyan aytdiki, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, seni birinchi kalling ketadi dedi. Xullas kalom bu muzokara ham yaxshilik bilan yakunlanmadi. Yana jang qilishlik uchun har ikki taraf qaror oldida 37-hijriy sanani safar oyini avvalik kunida jang boshlanishlik arafasida tayyorgarlik ko'rishdi. Haqiqiy Siffin to'qnashuvi. Ali ibn Abi Talib xutba qila boshladi. Birinchi ahli Shom, Shom ahllariga xutba qildi: "Ey ahli Shom, sizlar bizga qarshi turdinglar. Shunday bir urinishlar qilsak ham, ogohlantirishlar qilsak ham sizlar bizga qarshi turdinglar. Allohga xiyonat qildinglar. Amirul mu'minin sizlarni ogohlantirdi, lekin sizlar jang qilishlik uchun hozirlandinglar." Undan keyin Ali ibn Abi Talib o'zini askarlariga pandu nasihat qila boshladi. Sizlar jang qilmaylar, hattoki o'zlari jang qilib boshlamaguncha. Shunda sizlarga hujjat bo'ladi, ikkinchi hujjat bo'ladi. O'zi haqqi ustida sizlar endi sizlar ikkinchi bo'lib jang boshlasanglar, yana sizlarga foydalarga hujjat bo'ladi. Agar ularni yengadigan bo'lsanglar, jarohat olib yotganlarga tegmanglar. agar uylariga boradigan, ya'ni shu darajada vatanlariga quvib kiradigan bo'lsanglar, biror bir xonadonga buzib kirmanglar. Biror bir ayollarga tegmanglar, ya'ni nomusni toptamanglar. G'animatlar olmanglar va jasadlarni musla qilib kesib tashlamanglar. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bu qilgan nasihatida oliy xuluq yotadi subhanalloh. Subhanalloh hattoki Ali ibn Abi Talib biror bir ayol sizlarni amiriylarda, salohiyatli kishilarda so'ksa ham u ayolga aziyat bermanglar dedi subhanalloh. Ali ibn Abi Talibni radhiyallohu anhu bu qilgan buyruqlarida oliy xulqni ko'rasiz. Bu narsa Huddi Jamal voqeasida ham sodir bo'lgan edi. Qachonki Jamal voqeasi yakuniga yetib Talha ibn Ubaydillah, Muhammad ibn Talha, Abdullah ibn Zubayr hattoki Ummul Mu'minin Oysha radhiyallohu anhoga ham Ali radhiyallohu anhu da qilgan muomalasida inson juda katta xuluqni ko'radi. Ali radhiyallohu anhu qolgan hamma joylarda bundan boshqa hamma joylarda xuddi shunday yo'l tutgan. Jang boshlanadi. Jang hali ham juda qizg'in pallaga qattiq shiddat tus olgani yo'q. Ali radhiyallohu anhu yana Muawiya ibn Abi Sufyonga elchi yuboradi. ey muaviya nima uchun insonlar biz sabab jang qilishlik kerak bir-birlari bilan ke ikkalamiz urushib qo'ya qolamiz ikkalamiz bir-birimiz bilan urushamiz qaysi birimiz g'alaba qozonsa ish o'shanga ko'chadi ya'ni sen meni qatl qiladigan bo'lsang sen xalifa bo'lasan men qatl qiladigan bo'lsam men xalifa bo'laman deb risola yuborganida Amr ibn al-As Muaviyat ibn Abi Sufyonning oldida o'tiradi. Qachonki o'sha xabar yetib borganida Amr aytadiki, Ali insof qildi, to'g'ri aytdi. Urush chiqishingiz kerak. Yaxshi bo'ldi. Chiqing, jang qiling. Shunda Muaviya ibn Abi Sufyon kim Ali ibn Abi Talibga jang qilishlik uchun chiqib soq ekan. Jonimdan to'yganim yo'q degan ma'noda gap gapiradi. Shundan keyin har ikkala shaxsni xizmatkorlari mavlolari chiqadi duelga. Muaviya ibn Abi Sufyonni xizmatkori, ya'ni hozir boshi desak bo'ladi. Hozir boshida Ali ibn Abi Talibni hozir boshchisini qatl qilishiga muvaffaq bo'lib, darhol Ali ibn Abi Talibga hujum qiladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu bir hamla bilan haligi Muawiya ibn Abi Sufyonni mavlosini, hozir boshchisini qo'lidan qilichini uchirib yuborishlikka muvaffaq bo'lib, keyin o'zi darhol yaqinlashadida sovutini orasiga qo'lini tiqib, Ali ibn Abi Talib bir qo'lida ko'tarib turib yerga urib, bo'ynini uzib qatl qilishlikka muvaffaq bo'ladi. Shunda Muaviyat ibn Abi Sufyan Amr ibn al-Asga qarab turib, "Meni shun bilan jang qilsin deb xohlaganmiding?" dedi. "Ko'rmayapsanmi jabborligini, ko'rmayapsanmi pahlavonligini?" dedi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu. Shu yerda bir narsaga to'xtalib o'tishligimiz kerak. Ahli sunna va jamoat e'tiqodoti ulamolari sahoba ikromlar to'g'risida musulmonlar shunday fikr qilishlik kerakki, hammasi adolatli va hammasi Alloh rozi bo'lgan kishilar deb turib fikr bildirishligimiz kerak. Va hammasi Alloh taoloning huzurida ayibli kishilar emas deb aytishligimiz kerak. Kimdir xato qilgan, kimdir to'g'ri topgan, lekin xato qilgani yu to'g'ri topgani savobga muvaffaq bo'lgan deb ahli sunna va jamoat e'tiqodotidagi kishilar shunday fikr bildirishlari kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Hasan ibn Ali radhiyallohu anhu o'sha umarlab kelgan vaqtida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam darhol olib bu Hasan o'g'ilcham shoyat ikki musulmon toifani Alloh taolo shu sabab isloh qilsa deb turib har ikki tarafni Rasululloh sollallohu musulmon deb yod qilganligini ulamolar aytishadi. Shuning uchun ahli sunna va jamoat e'tiqodidagi musulmonlar har ikki taraf to'g'risida tillarini tiyib olishlari kerakki, birlarini yomon, birlarini yaxshi deb aytmasligi kerak. Faqatgina biz bu tarixni aytishligimizdan maqsad musulmonlarni mana bundek fitnalar bo'lgan vaqtda o'zini tuta bilishligi, o'zini qanday yo'lni tutishlik kerak ekanligini shuni bilishligi uchun aytyapmiz xolos. Va tarix tarixligicha qoladi. Tarix hammasi ipidan ignasigacha yozilgan. Bu narsa aytsak ham aytmasak ham kitoblarda bitilgan, lekin inson bundan xabardor bo'lishlik kerak. Chunki tarix kelajak demakdir. Tarixda o'tgan narsalar kelajakda shak shubhasiz takrorlanadi va takrorlanib kelyapti. Faqatgina musulmon o'zini bu holatlarda yo'lini qanday ekanligini yaxshi bilib olishligi kerak. Shuning uchun aytiladi xolos. Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu 8-safar bo'lganida askarlarni yig'gan holatda xutba qiladi. Xutbada ertangi kunga bo'ladigan qattiq hujum hal qiluvchi jangni qilishlikni e'lon qiladi. Tilovatil Qur'onni ko'paytiringlar, zikrni ko'paytiringlar, kechasida Allohga duo qilinglar, Allohdan nusrat, sabr so'ranglar va sodiqlardan bo'linglar deya xutba qiladi. Shu bilan jang boshlanadi. 3 kun kechayu kunduz to'xtamagan holatda jang bo'ladi. Kechayu kunduz jang bo'ladi. 3 kun. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu na askarini avvalda Ubaydillah ibn Umar ibn al khattab radhiyallohu anhu Umar ibn al khattabni o'g'li Ubaydillah qo'mondan bo'lib jang qiladi. Muaviya ibn Abi Sufyonni safini avvalida qo'mondan bo'lgan kishi Hisham ibn Utba roziyallohu anhu bo'ladi. Ubaydillah ibn Umar ibn Xattob bu bir hujumda qatl qilinib shahid bo'ladi. Mana bu narsa sahih rivoyat asosida zikr qilingan. Ba'zi insonlar Umar ibn al-Xattob darra bergan vaqtida qatl qilgan degan nosahih bo'lgan rivoyatlarni qilinadi, lekin to'g'ri sahih bo'lgan rivoyat bu Ubaydillah ibn Umar Suffin jangida qatl qilingan. jang juda qattiq shiddat bilan tus olgan vaqtida Ammor ibn Yosir aytib o'tdik, Ali roziyallohu anhu ni qo'shinining ichida edi. Birdan ahli Shomlar bir hal qiluvchi hujum uyushtiradi. Ammor ibn Yosir bu vaqtda 91 yoshda bo'lgan. Qarib qolgan 91 yoshlik oqsoqol odamni jang maydonida shiddat bilan jang qilishligini inson eshitsa ta'sirlanib ham ketadi. Ibn Yasribi Ali ibn Abi Talib qo'shinidan 3 kishini qatl qiladi ketma-ket. Bittasi Roborovga chiqadi, qatl qiladi. Ikkinchisi Roborovga chiqadi, uni ham qatl qiladi. Uchinchisi Roborovga chiqadi, uni ham qatl qiladi. To'rtinchi bo'lib Ammar ibn Yosir yo'liqadi. Jang qilishlik uchun Ammar ibn Yosir radhiyallohu anhu yo'liqqan vaqtida Ibn Yasribiga insonlar Alloh Yosirni rahmat qilsin deb, ya'ni bu ham qatl qilinadi deb fikr qilib turishgan edi insonlar. Lekin 91 yoshlik keksayib qolgan bo'lishiga qaramasdan Ammor tarafiga qilich bilan zarba urgan vaqtda Ibn Yasribi Ammor ibn Yasirni sovutiga bir joyiga kirib qisilib qoladi. Ibn Yasribiyni qilich. Shu bilan qilichsiz qolgan vaqtida g'animat fursat bo'ldi deydi Ammor ibn Yasir. darhol oyog'iga qilich tortib Ibn Yasribiyni yiqitadi va asir olib Ali ibn Abi Talibga jo'natadi. Ali ibn Abi Talibdan Ibn Yasribiy afu qilib omonlik so'raganda 3 ta 3 ta odamni qatl qilganingdan keyin omonlik so'rayapsanmi deydida uni ham qatl qilib oladi. Muawiyat ibn Abi Sufyan tarafidan hujum bo'lganida bu kishini qo'mondonlaridan bo'lgan Zulqila va safni avvalida turgan qo'mondon Hisham ibn Utba ikkovlari qatl qilinadi. Bu xabar Muawiyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu yetib borganida juda bir qattiq istirob bilan xafa bo'ladi, chunki katta yo'qotishlik bo'ldi. Ammar ibn Yasir radhiyallohu anhu bayroqni ushlagan holatda jang qilib, oldi safga intilib jang qiladi. Qayerga borsa, orqasidan sahobalar tushib olar ekanda, chunki Ammar ibn Yasir qayerga borsa, oldi ochilib qoladi. hamma ro'barosida turgan dushman qochib ketadi. Sababi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qilyapti. Ammar ibn Yosir to'g'risida ko'plab hadislar rivoyat qilingan. Buxoriy rahimahullohni hadis to'plamlarida ham Ammar ibn Yosir to'g'risida rivoyatlar kelgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ya vayha Ammar yad'uhum ila al-jannati va yad'unahu ila an-nar. Ammar ularni jannatga chaqirsa, ular Ammarni jahannamga chaqiryapti. Muslim rivoyatida ham Ammorni bog'iy bo'lgan toifa qatl qiladi dedi. Bayhaqi rivoyatida bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ammor ibn Yosir insonlar ixtilof qilib bir-bir bilan janjal qilgan vaqtida Ammor haq tarafda bo'ladi degan rivoyatlarni qilgan. Bularni ashablar bilgan. Shuning uchun qayerda Ammor bo'lmasin jang maydonida atrofidan qochib ketar ekan. uni qarshisiga turishlikdan qo'rqar ekan, o'sha hadisga daxil bo'lib qolmaylik. hamma sahobalar rioya qilayotgan bo'lsa ham bu hadisni, lekin ikki kishi Muaviyat ibn Abi Sufyonni qo'shinidan bo'lgan rioya qilmadi. Biri Ibn Jawa as-Suksuki va Ibn Ghaniya al-Fizari. Bu kishilar bu hadisni rioya qilmadida Ammor ibn Yosirga yaqinlashib turib Ibn Ghaniya jarohat yetkazdi. Ammor ibn Yosirga hanjar urdi. Ibn Jawa bo'lsa Ammar ibn Yasir yiqilgandan keyin kallasini tanasidan uzdi. Bu xabar har ikki qo'shin tarafiga yoyildi. Ammar ibn Yasir qatl qilindi. Har ikki taraf jang maydonidan chetlandi. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ning qo'shinining ichida katta iztirob vujudga keldiki, biz Ammarni qatl qildik. Demak, biz bog'i toifa ekanmiz degan. Abu Abdurrahman Silmi Ba'zi bir rivoyatda Abu Abdurrahman Sulami rahimahulloh rivoyat qiladi. Har ikki taraf askarlar chekinishdi. Ammar ibn Yasir qatl qilinganligiga. Men Muaviyat ibn Abi Sufyonni muaskariga borib, bu xabarni qanday ta'sir qilganligini tekshirmoqchi bo'ldim dedi. Abu Abdurrahman Sulami bu Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni askarini ichida bo'lgan kishi. Muaskarga kirsam, 4 kishi suhbat qilib o'tiribdi. Muaviyat ibn Abi Sufyan, Amr ibn al-As va o'g'li Abdulloh ibn Amr va yana bir kishi. Men o'sha suhbatdagi bo'layotgan gaplar o'tib ketmasin dedimda darhol o'sha yerga chopdim. O'sha yerdagi suhbat, o'sha yerdagi gapdan xabardor bo'laydi. Shunda Abdulloh ibn Amr aytdiki, otasiga Amrga "Ey dada, ey otajon, bugun sizlar Ammar ibn Yosirni qatl qildinglar." eshitmaganmidingiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday shunday deganligini deb hadisda rivoyat qiladi. Shunda Amr darhol Muawiyat ibn Abi Sufyonni chaqiradida yakka holatda Abdulloh nima deganligini bildingmi dedi. Abdulloh hadis rivoyat qilyapti. Ammo to'g'risida agar xabar topsalar haqiqatdan ham bu haqiqatku deb Amr ibn al-As Muawiyat ibn Abi Sufyonga shu gapni aytgandan keyin Muawiyat ibn Abi Sufyon Biz qatl qilmadik buni dedi. Ammor bilan kelganlar o'zlari qatl qildi dedi. Ammor bilan kelgan o'sha Basra Kufalik odamlar o'zlari qatl qilishdi. Biz qatl qilmadik. Shom ahli qatl qilmadi buni dedi. Haligi Muawiyat ibn Abi Sufyonning bu gapi muaskar ichida tarqaldiki, demak Ammorni o'zi bilan birga kelganlar qatl qilib deb shu holatda haligi gap o'z öz o'zidan tinchidi. Abu Abdurrahman Sulami aytdiki, "Vallohi men tushunmay qoldim. Insonlar Muaviyani bu gapidan ajablanishdimi, ishondimi yoki bo'lmasam Muaviyat ibn Abi Sufyonni haqiqatdan ham bu gapi o'rinlikmi? Nima bo'lgan taqdirda ham Muaviyat ibn Abi Sufyon insonlarni haligindek iztirobga tushib, jang to'xtab qolishligini bartaraf qildi bu gapi bilan. Jang juda qattiq shiddat bilan tus oldi. Hattoki har ikki tarafdan bo'lgan musulmonlar hattoki namozlarni ham imo ishora bilan o'qishdi. Kechasi ham jang qilishdi. Qilichlar sindi, qalqonlar sindi, nayzalar tugadi. shunday qattiq jang bo'ldi. Musulmonlar hattoki o'zlarini tarixida bunday misolda jang ko'rmagan edi. Sahobalardan biri aytadiki, Fors bilan Rum bilan jang qilgan edik, lekin bunday jang ko'rmagan edim deb sahobalardan biri rivoyat. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni askari qattiq hujum qiladi. Muaviya ibn Abi Sufyonni o'rta qismiga qo'ygan 5 ta atriyatdan iborat bo'lgan himoya tizimini birma-bir yorib kirib, 4 ta himoya tizimini yorgandan keyin Muaviya ibn Abi Sufyon radhiyallohu anhu qo'rqib qoladi. Bu shunday bir dahshatli jangki birodarlar, musulmonlar avvalgi tarixida hozirgi kunigacha musulmonlar bunday dahshatli jang ko'rmagan. Bu Siffin jangida 70 ming musulmon qatl qilingan. 45 ming Shom Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ning qo'shinidan qatl qilingan bo'lsa, 25 ming Ali ibn Abi Talib Iroq qo'shinidan qatl qilingan. Buni ko'rgan Muaviya ibn Abi Sufyan darhol Amr ibn al-As bilan mashvara qiladi. Amr ibn al-As aytadiki, jang davom etishligi bizni zararimizga, ya'ni jangni boy beramiz. Bo'lmasam fikring nima deb Amrdan so'raganda Amr ibn al-As. Birinchi safda turgan mujohidlar hammasi Qur'oni Karimni ko'tarsa-da, shu Qur'on bilan hukm qilamiz deb turishsin. Agar Ali radhiyallohu anhu tarafidagi jangchilar rozi bo'lsa, biz urushni to'xtatgan bo'lamiz. Agar muvofiq bo'lmasa, albatta ba'zilari muvofiq bo'ladi, ba'zilari muvofiq bo'lmaydiganlari bo'ladi. Agar shunday bo'lsa ham ularning ichiga ixtilof kiradida saboti yo'qoladi. Shundan keyin Muaviyat ibn Abi Sufyan buyuradi, hamma oldida turgan kishilar Qur'on ko'tarsin. Hammalari Qur'on ko'tardida o'rtamizda Allohning kitobi bor, shun bilan hukm qilaylik deb ko'tarishdi. Mana bu yerda Ali ibn Abi Talibni askarlari ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar aytdiki, javob qilaylik, Qur'on bilan hukm qilamiz deyapti, bunga javob beraylik. Ba'zilar aytdiki, javob bermaymiz, bular bizni g'alabamizni ko'rgan vaqtidan keyin hiyla qilishlik uchun Qur'onni ko'taryapti dedi. Javob beraylik degan kishilarning boshchisi bu Ash'af ibn al Qays al-Kindi degan kishi. Bu kishi boshchiligida biz Qur'onga javob berishligimiz kerak dedi. Va ikkinchi tarafni boshlig'i bu Ali ibn Abi Talib. Yo'q, jangni to'xtatmasligimiz kerak. Bular hiyla qilyapti. Bizni zafarimizni ko'rgandan keyin hiyla qilib jangni to'xtatishlik uchun shunday qildi degan fikr bilan Ali ibn Abi Talib chiqdi lekin ashaf ibn al qays al kindiyga iroqliklar qo'shildida biz qur'onga javob berishligimiz kerak dedi ali ibn abi Talib darhol odam yubordi ashafga nimaga to'xtatding deganda qanday alloh taoloning kitobini ko'tarib shu bilan hukm qilaylik desa biz javob bermasligimiz kerak dedi ali ibn abi Talib darhol elchi yubordi muaviyaga bu ishing bilan nimani maqsad qilding Muaviyat ibn Abi Sufyan darhol maktub yozdida har ikki tarafdan o'zimiz rozi bo'lgan, sizlar rozi bo'lgan odamni tayinlaylarda hakam qilamiz, ya'ni qozi qilamiz. Va ulardan ahd olamizki, Allohning kitobi bilan hukm qilishlikka. Ali ibn Abi Talib bunga mutlaq rozi emas edi. Iroq ahli keldida Hakkim kitobi Alloh, Allohning kitobi bilan hukm qiling, ya Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib dedi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu aytdiki, "Vallohi" dedi, "Bular mag'lubiyatga uchragandan keyingina Allohning kitobini ko'tarib hiyla qilishib oldi. Ish bizni tarafimizga hal bo'layotdi" dedi. Shunda Iroq aytib ahlatiki, aksari Iroq ahli edi Ali ibn Abi Talibning qo'shinining ichida. Darhol qilichlarini tashadi, Allohning hukmi bilan hukm qiling deb. Amirga itoatsizlik bo'lgan o'rinda nimalar vujudga keldi? Ixtilofatlar. Undan keyin Shi'aga, undan keyin Xavorijga, undan keyin Ravofidga bo'linib ketganlik holatini ko'ramiz Suffin voqeasidan keyin. Agar Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ni gapiga kirib jang qilishganida fitna ham yakunlanar edi. Musulmonlarning safi ham bir bo'lar edi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning qadari qaddarallohu ma shafa'al Allohning qadari bo'lgan. Lekin agar Ali ibn Abi Talibni radhiyallohu anhu ni fikriga ko'ngan bo'lganida ish boshqacha bo'lardi. Ali ibn Abi Talib bu holatni ko'rgandan keyin majburlikdan rozi bo'ladi. Har ikki tarafdan bittadan qozi, hakam belgilanishlikka. Shomliklar ittifoqan Amr ibn al-Asni o'zini hakam qilib tanlaydi. qozi qilib. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu askarining ichida bo'lsa, yana ixtiloflashib qolishadi. Ali ibn Abi Talib falonchini aytsa, unga ham rozi bo'lishmaydi. Falonchini aytsa, unga ham, hattoki Ashtarni ham taklif qiladi. Ashtar ham dohiylardan hisoblangan, lekin fitnani boshchilar. Uni ham rad qilishadi. Qavm Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu talab qilishadi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ga biz rozi bo'lamiz. Chunki Abu Musoni tutgan o'rini eng to'g'ri edi. Esingizda bo'lsa Abu Musa Ash'ari roziyallohu anhu o'sha Kufada fitna boshlangan vaqtida o'tirgan odam tikka turgandan yaxshi, yurgan odamdan tikka turgan odam yaxshi, yurgan odam otiga mingan odamdan yaxshi. Ya'ni fitna boshlangan vaqtida. Shuning uchun men sizlarga bu narsalarga aralashmanglar deya maslahat beraman deb aytganida esingizda bo'lsa. Abu Musa Ash'ariyni biz hakam qilamiz, chunki uni tutgan yo'li to'g'ri edi. Biz uni gapiga kirmabmiz. Shuning uchun Abu Musoda olib kelib hakam qilib berishasan dedi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu uzoq joylardan bir qishloqqa borib, o'sha yerda chetlanib, o'sha yerda istiqomat qilardi. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu da olib keltirildi. O'rtada muzokara boshlandi. Har ikki tarafdan betadan qozi Abu Musa Ash'ari Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu tarafidan Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu tarafidan bo'lsa Amr ibn al-As. Muzokara boshlandi. Abu Musa radhiyallohu anhu boshlaydi. Bu yerda yana bir narsaga to'xtalib o'tishimiz kerak. Tarixda kizib, ya'ni yolg'on uydirmalar Abu Musa Ash'ari va Amr ibn al-As haqida o'sha voqea to'g'risida ko'plab to'qimalar bor. Ulardan biri Amr ibn al-As Abu Musa Ash'ariyni shu masalada oldigan deydi. Va yana birlarida Abu Musa haqida Amr ibn al-As juda zakovatli-ku, ammo Abu Musa zakovati pastroq, zirek bo'lmagan, g'aflatda bo'lgan inson degan to'qima tarixda yozilgan voqealar bor. Bular hammasi to'qima. Alloh saqlasin Abu ni g'ofil zakovati Amr ibn al-Asnikidan past deyishlikdan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu ni Umar ibn al-Xattob qozi qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ulug' sahobalardan hisoblanadi. Xulosa qilam, mana bu narsalar tarixda bular haqida to'qilib yozilgan narsalar. Bular mutlaq e'tiborga olinmaydi. Balki tarixda yozilgan ishonchli manbalarda yozilib qolgan ikki taraf kelishilgan bitim haqida inshaalloh ma'lumot berib o'tamiz. Bitim shundan iborat bo'lgan. Har ikki taraf kelishilgan yerda kelishilgan insonlar bilan uchrashadi Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu yozishni boshlaydi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hamd sanodan keyin yozadida Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu murojaat qilgan narsadir. Shunda Amr ibn al-As aytadiki, Amirul Mu'minin demagin. Biz bay'at bermaganmiz, bizga Amirul Mu'min bo'lmaydi. Agar Amirul Mu'minin deganimizda bunaqa janjal bo'lmasdi. Amirul Mu'minin deb tan olmaganligimiz uchun qanday janjal bo'lyapti. O'chirasan Amirul Mu'minin. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Unda bor qayg'u g'am, bordir shodlik quvonch ham. Tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar g'am. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti. Olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib, olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib, islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar Ertalabki eshitirishlarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijonlar sirati, jihodi ham vafoti.